niki pancen ya ana bunga ana susah. Kadang kala nek tanduran kan ana waduh. Bareng saiki ya apa nek delok ki wetengen weke to ngulweku. Kene musibah dipangan bareng. Apa iya terus aku ngene iki putus asa. Tetep tak riti tak obong marang ana tak garap mana. Hei. Hei. Nio. Hey. Ya. Kene nek nggo buku iki. Lapo? Andi peduse. Eh? Peduse endi? Lah iki tak kewancang pinggir wetan. Ya pelena sing ana sukete ta. Ya apa rek? Gak ngomongno wedhu. Lah apa sing diomong? Lah delokan sing petang kedok iki lho, gak ana parine balas gitu ya apa. Ya ya apa maneh, wong tiket modun tandur wis dipangan wereng. Ya wis gak perlu susah, wong taun sing dhisik ya wis ngondo api. Lah iya ta. Ngono ta. Oh. Dene saiki dipangan wereng. Iya iya. Ya wis gak susah maneh, ya iya apa carane iso ning garap. Taun iki sok apik ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan garap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Lah terus nek wis dipangan wereng, ya ya gak ono. Sak paring di oma kari ono lima ngagem ya. Hah? Hmm? Lima ngagem. Ya wis kurang luwe sak mono. Kok lima ngagem ya apa sih? Gak ngono, lemang bentil iki lho, Rek. Ya luwe nek sak mono, tapi nek cara gawe garap sawah, iya. sing mudun sawane ya gak ono. Gak cukup. Nah iya. Nah ya apa enake? Celana ku ya. <laughs> Celana sekolah. Celana sing ndi? Iya ya. Piro le celana iku? Ah? kok iso paling petang atis telung atus lah ya eling-eling nek sing dhisik ku apik kaya ngono ya iso nyelengi eh itu tempe-tempe loro mulane peno ambek aku ya yuk padha saling menyadari iya ya ono enak ono ga enak Ya, gak apa-apa. Sarane saya kadang kaya ngene, peno njok mering-mering ya. Heeh. Ya cembe ini wae iki. Ya iku ta? Iya, iya ya sitok ya dikeplekno nek embong. <laughs> kok dikeplenno ya. Ngono, oh, dikono pasar ya. Jane ngono iki ya, ya apa ya eman ingon ngon kecilik saiki wis ketok rupane lemu, jang dikipatno. Lah ya apa maneh tapi wong gak ono sing dijai ya ta. Aku ya ngerso lho lho. Ngono iku ya nelongso lho dhek e krungu lho pisan ngono. Kaya krungu aku ta pedose rek. jumbo kang nek ingon-ingon kecilik terus wis ketok gedhe jang didol kok kaya, sak enom ngono mbo apa ya ngket mang yo meneng kaya mbak mbek kaya ngono kuping yo tenang kok padha ae kang kewan mbek wong padha ae iya soalnya wis mendoro iku apa nah iya engko umpama liyane wedhus iya liyane wedhus terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambil alun nang tonggo gak pantes. Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kok. Bisa pindu enak bareng ping telu dibras di ya. Sakno lho Kang, ngono iku Kang. Gak sakno pancen mungsu. Anu. Lah ya apa sido ta kirane? Wis tak sidak Tapi situk ae Kang, sakno babas situk kecok ana rewange sampean ndok omah. Eh, kedelok-delokan ngono. Ya hmm. enggak, nek itu lah cukup sih. Cukup ya. kurang piro? Dega kurang ya kurang, dega cukup cukup. Lah iya. Urusan garap lah ambil. Aku dhewe cukup, Bre. Iya lah, ya apa maneh anjene penggaweane tani. Nek gak sampe sing nangani dhewe kok ngongkon wong ya sik ongkos maneh. Apa sing digawe? Lah iya, barang wis koyo ngene. Iki ngene kan ya. Heeh. Aku tak mulih salin celana sik. Wedhus tungguan ku terus tak tak bidani nang pasar. Ngono ta? Iya, iya apa man? Malah jojo bejo. Iya, jok kate. Penuh jok kate duwe pikir mah. Ngono malah sumpek maneh aku rek iki. Lah ya karepku wis sak kelas kelas no, tapi nek delok arek lolak-loloke koyo ngono kuwi ya. Lho, ngrente arek Lah tambah ngerso lo ta aku ngene iki. Wingi kuwi. Apa? Oh? Bayang tak kandang nang ngarepe kandang. Tender wedhusi kan samin. Apa? Wis kipas ya. Iya. Ngebes kepres ta. Lha apa? Tarane kena bedian. Tadi aku aku nang mburi tak delok. Lho. Sama niki lak ono ae. Iya anjene nek kadi sertai hiburan guyu. Panjenengan iya. Ya iya apa nek wong sedih tok perlu nyopo. Mm Wis ayam meneh ya. Iya wis dukuken. Heeh. Malah jos ilang temen kono, Nak. <laughs> Iya. Ya apa kula apa kan? Aku dodol beras. Aku dodol petik. Kate tak tukokno jagung gak duwe dhuwit sih. Ya lek berasmu tak cucuki petik. ya masuk ya beras durung payu. Wis pelaris gak makani petik. Petik sampean lemu. Beras tak ndunak amblas. Hmm. Amene sak ndunak ta ono pritungane ta kon niku. Cak ta lo. Eh, gak perlu cak Gak kepethuk sik. Cak so petik gak tau kulak cak so iku. ndi? <laughs> Gak tau kula bondo jagung tok. Kula pete lak sing gede-gede dadak oleh cili-cili. Iku mbok men-men dadak diolong Lah iya sing gak tolong. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki ge makani pete. Aku jane ngono ya. Gak sampit dodol beras saking jagung lho tak sekolah eno. Nah nek tak jokok lulus amblas. Masih niru alimin aku ini. Ini sekolah terus saya. Wah ada eh. Nah, lah ngene lho wong nyambut gawe di sing jodoh. Lek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dadi welut ya gak jodoh. Waduh golek welut tengah wengi anu ah, wis sampe dicokok-cokok tulo barang. Lho. Warung ana ireng-ireng tak turno tak betek duduk welut. Apa? Apa? apa niku lah. Lho, iki apa? Lho, Caso. Apa, Dik? Lho, nggo pitik dikesak, Caso. Tapi lek ngumbah ya apa iki? Mau nelek windel. Iya. Gak worong ana iku. Apa? Iki pitik tekan ndi? Iki pitik Bromo apa pitik anu iki? Pitik horeng. Temen ta? Pitik cilik Mane tak pakani jagung cok mesak ku tuku. Lah jagung <laughs> teko ndi? Teko arek kono. Meno iku delon ta? Sisi kulak beras iki lho sakno etok wetok. Mesine sing lanang kudu nyambut gawe kok sing wetok nyambut gawe. Lah iya. Wong lanang metel iki. <laughs> Kowe cak songe jujur suruhno bojomu iki sing wetok nduk omah nganggur tok. Gak tau nyambut gawe nang bojo kuwi ya temenan. Apa apa bojo sampean? Nemen. Apaan gendeng iki ta? Gak ngerti. nek oleh kaya tok guyu nek oleh kaya wong lanang mau turu wah aja nyinggung perasa aku lho tapi bojone sis iku yo nyambut gawe dadi gotong royong kan nang nerima no. nerima hmm. tak kaya yo menang. tak kayaan yo meneng tapi kan umat di sini <laughs> tapi bojone tak saiki yo yo padha nyambut gawe sing lanang kulak pitik sing wedok iki kula jagung dadi enak lah enak ya kan Jogok, ngono ae masih jagung kari Jogok, enggak melok nandur kari Jogok. lho ngono ae sing anu anu aku sing anu maling cilik ya nek nemen arek iki iki wis mangan tapi dik durung durung iki lho jalono beras iki lho mana Oke, yo sedes nyelak beras iki. Ya eh? mana makan iki ketek Yo nek iso sakso. Embek cak to lo jangkepno kabeh iki no kabeh maren. Wis tangguk pisan kukut. Eh. Kula le bathi ya aku rumoso. Sak sopo tek kok jungkel ya. Nemen kok kanyane petik kuwi. <laughs> Nah ya dike. Nu mekae petik kuwi kono. Dike sak buntute nok dhuwur iki ya apa iki. Kok dhuwur maneh cah wong kuatir ilang kok. Lho. Ate. Lho cak so. Mate cak so. Lho. Ah. Wong petik mate ya digowo. kok lak nemu e kok. Put, mata masih mati enggak bagus. Enggak tak boleh iki. Mutu sak meneh. Wis saiki kon kate nang ndi? Pasar ndi kon Ya aku tak ngale nang pojokan kono cak tolo. Kulak ya sing ngater wong pintar kon kulak sak cengkir. Berarti ini piro kula sak cengkir iki? Wis cukup panjenengan ya. Lah iya. Ini pira, piro. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rada lumayan iki. Loh, aku iki lak Dodol iku lak digawe abang-abang landuk ya ta. Loh iya, saya. Ha, oh. Cak sing <laughs> kok roe, lha apa sih? Roh aku. Arek belak acara. Anane dhek ere iku cak tolo. Heeh. Jam rolas bengi ku dodok aku. Lho, dodok apa mu dodong? <laughs> Sing ndodok kon ku sep apa? Penong ah. cak sok. Ngapan? Wingi kok dalu-dalu. Tis tis tis. Wis ayo, toto toto ngono iku apane di toto <laughs> wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok iya sing lanang cemburu peno dadi gak karuan meneh bareng aku metu cak tolo yo bener kaos sang sange dicoplok ari apa kaos sang sange dicoplok oh, kok ngono mbau mbale <laughs> ngawur rek jokan bola lah kok kono bojo peno dijongkir kok dhisik meneh iya ayo bojoku ki yo gak apa-apa kok sing dhisik murung-murung cak iso dipanggang dijongkir <laughs> eh jangan ae wak jangan ae wape yo ngawure. Sus sus engko nang yo musuh yo. Ya wis tampirane. Lek eh, teko pasar mampira warana gak iso muleh sik ana urusan. Lha apa? Lho yo urusan PT iki lho. Eh, ya wis. Golek PT wedok wis. Ya PT hmm. wedok. Heeh. Biasa iki cak so iki. Ya so ngono PT wedok kuwi ya. Hmm. Ngono PT wedok. Ya anu ngene Pak Lurah kono. Lho <laughs> PT wedok babon babon. Oh babon ah. Heeh. Tak pikir babon aku repot. Malah ya. peno mare. Ola apa marang tuwa. Ya? <laughs> Eh, wis eh, ya, engko kandha wong mbok omah ya. Ya wis aku tak mulih. Iya. Karena aku tak payu tak mulih. Arek wong gitu gak ya durung tutup pasar sik balik ku ya apa. Minemen kok gak payu niki. Apa rata-rata wedhus iki? Wah, munawar kon. Kokang teko. Daso, petuk nisanan bener. <laughs> Musuh. Lho kok ya? Ya, wedhus. Wedhus diare sampe melet ngono. Melete gak soalé pegel. Napa? Nang dipendeliki cak so. Ngono. Kan ora aku tek sih. Lho, wedhus ndepro. Waduh, kok keselen. Eh, mlaku pirang kilo, Mang? Hitung kilo. Kaya gak kuat, Rek. Eh. Oh, lho ya ndeplok. Aja hmm. terus no mati lho. Sik, Kak Jo, tolong Kak Jo pijet <laughs> Eh, sing ana aku dukun picit pedus yo. Ngawur ae. Cak, saya gak ahli nafsir pedus, saya lak bakul pitik. Pitik aku iki. Ya apa lo jange nang pasar hewan nanti. Terus karepe lha apa sih? Ya di dusi. Eh, butuh kaya apa wong wis peniku umum wis tentrem ayem wong tani sing paling rukun sak bojone gak ono maneh kaya ngono iki. Kok dodolan bareng. Ah wong itu ya ono. Wong segoro ilok asate kok. Iya. Wong ya ono lekas ono lekas kurang lho. Iya, kebiasa segoro kidul bareng <laughs> omong ngamuk. <laughs> Tapi terus pacet kapan kartoli anu siapa ini? Mau nabar main ke pacet. Apa ya? Anggeranmu mesti sambuat ya amit wangi tahu. Lu sambate kok ndelok ta. Pegel nyambut gawe macul lak sambat ta. Ngonan kok. Aku nek ndelok menawar iki tidak sampai. <laughs> nempeling aku lu nggih salah apa. Ora apa sih wong. Ngene lho, ora wedi sik pitikku menceluk kono ya umek ae. Hmm? <laughs> Pene ngomong apa lek mabuk aja ngomong kene iki. Wong dodol pitik ya ngombe. Kan pitik matek wong teler iki. Mosok lek gak iso mlaku disiki. Gak iso. Tiga. Ngene ya, iki lek kok peksa mati. Lek mati kale dhuwit. Lho kan wong aku dodol wong wedok. Kadek iki wis awan, sampe nang pasar tutup pasar jam piro? Lho. Iya ya. Belantik mulai kabeh. Ya apa tak runding amrih gelisik dadi dhuwit ya, Bos. Ya syukur ta nek kon gelem nulung. Ini aku nulung sampean sakno. Mun lek butuh dhuwit ah. Kanggo biayai sing ono omah, mbok kanggo kira-kira? Kanggo garap sawah. Iya, garap sawah mah. Lek butuh dhuwit ah. Ini nek apa pedes iki tak jalan titik Sik nang payu. Iya. Siapa ya, Sik nang payu. Pedesku. Pedes iki tak jali titik. Pernah sik nang payu ah. Lah lek pedes kok seret mati. Mati. Munggo kok gotong buri wong pira. Kak gelem sapa gelem gotong wedhus iki lek setepak ndase. Iya. Setepak sing gotong buntute upamane. iya iya terus ana angine ya apa kan kan gak kira gelem ya apa aku gak ngakali lho ya umpama mati ya tak peksa ya tetep aku mulih membawa tangan kosong artine gak oleh duit nah iya jelas nani wong wedo heeh wis bab petik-petik pokoke payu yo petik ya iya wis iki gawon Mbetik pisan lho. Heh? Mbetik pisan. Mung oh, mbetik matek ngono. Iku gampang golek oleh badine mm-hmm. iki tak kei. Iya, iya. Wis iki pitik sampean gowo. Wis gak kelmu ni pitik iki wis lulu dong lemu ni kok ngene. Heh? Lho pitik iki lemu iki lulu iki wis katik mul belas iki. Aku kuatir gak kena setep. Enggak iki lho. Iya, iya. Pitik gowon. Iya. Lah wedhus iki lilakno ya iki kedhe aku wis. Iya. Lah dhuwit sih. Heeh. Nah iya. Iya cara cara golek dhuwit ya gelis pitik. Gelis pitik ya. Ya emang eh, nunggu tunggu di aja. Iya. Ya? Tak emang ya. Ya ayo nggak tak kene iki Dik ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Meno sedang oleh dua es ndang budal lo ya. Iya iya. Ayo. Apa? Ayo digotong. Delok kudi ayo. Rezeki lah kurang-kurang wis. Umpama tak paksa jelas setengah kilo semelet mati. Halo, Bang. Ah, ajak sini. Lho. luri Iya. Silakan kucing. Coba. Bar-bar <laughs> cerakan kucing sedihnya kata dol. Ngono kucing itu gak beda menungso. Bisa sirsiran. Bukan gak bisa ngaran Iya, jangan tak dol. Sirsiran aku lagi kucing perawan di Joko. Iya, iya. Terus ada kucing tuwek, kucing boan, kucing bengkaroan lah. Iya. Tata kucing Joko sampai perawan di sirsiran. Kok cara menungso ini ngono kucing lanang ini lakak wedo. Iya. Ngomong ini. Sini yo, sini yo. Terus, iku kucing wedo jawab. Jawab ini. ini. tak mau, tak mau. Njen kon sem, kon sempel njen. Iki lho kucing mbokan iku nyomblangi. Ya apa sih? Kucing prawan nyomblangi kucing prawan datang ngene. Iya. Mau, mau. Mau. Terus sing bengar. Iya, bengar ana lane karep iri ya. Iya. Dadak ngene. Ngangaono, ngangaono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis wis unine kene iki. Kula walulas lagi piro? Kucing. Mati 16 dari loro. Siapa ya rugi apa? Saling ini. Panjen pemerintah harus menganjurkan. Iya. Soalnya pertanian itu bekas iku eh, terserang ngomong wereng nah, yo. Ya, kanggo nambulan tikus iki ya. apa, Pak? Lamulan niku apa? Kucing saiki yo ya, larang tekan. Heeh. Mm -mm. saiki ya apa? Itu pasar. Lha apa? Dadak. Iya. Waduh lemu nih, Mas lulu temenan buang kok. Hmm, saya saiki nae lho. PT pitik kelak pasarane saya lak sendu ta. Dadi pitik iya gak gelem gerak. Iya, gak anu nglugur aja, iki cepat mati nih PT, Aku khawatir bae kena telu ae. Wis tau rupe kucing kucing lemu-lemu loro wis. Wis tak babat ta elang-elangan aku. Iya. Kucing loro. Nah, urip ana pitikmu baban sithik iku. Aku oleh kucing loro, kon oleh baban hmm, sithik. Ya apa pitik jange mati kan, gak apa idol lah kucing iki. Nah dibutuhne wong tani. Lho sitok iki nek 5000 payu. Lho mosok payu wis. Temen tah kon niku. Gak selamat mati kon dhisik lah wis. Iku iku gak sumpah kon menedakno aku ngene. Eh muga-muga aja metuk kon lak wis ta. Iya iya iya. Iya wis. Wis tak gawe ya. Wis kucing kon karo Iya iya. Kon sak ta. Aku sing gedhe ning sak mene kok tak kesak iki. Kan gawa karung tangga. Iya karung plastik iki. Oh iya, tak ya. Iya iya. Dolen payu-payu kok. Temen ta. Ketik mukuru karo ngene. Iya iya. Ngono. Rezeki gak kurang-kurang ngene Menang. Wis ta. Cara pritungan ngono wis mateng pritungnya iki. Kita nang pasar nggak wedus. Wedus kate mati anak tengah jalan oleh jalan pitik. Pitik kate lemu Lu kate budal dadak kepethuk kucing loro. Itu beneran wis dijoli mek safari. Paling gak ini tak dol pelayan temen, tak culno ndek prapatan utul dewe-dewe ini <laughs> bareng wis ucul, sing tak maksud nucul iku dituku wong. Paling gak e 3000an wis 6000. Mulih nggawa dhuwit bojo seneng. <laughs> Beres. <laughs> thank you badane ulet tekun. pokoknya nek gelem ulet ya selamat menawa. Adik waya pasaran. Eh? mesti bau bakul kadang-kadang yang anduk rene. Kemuga eh? ae enteko. Tapi repot kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang. cepet eh? ya, Lho, Pak. Kondi kok. Tenang pasar. Iya. Mangan dah. <laughs> Eh, mangan dah ya. Bareng meneh gak. Dodol apa sih meneh? Hah? Dawet ta apa iki? Arek iki ya umume dawet tak dewe itu. Iya, kan niku bitor kaya apa kan. Wis mliru tak kon niku. Mosok gak ada cucuk ceker iki karo kana. Cek goblok arek iki cek nemene. Dawet yo masalah kok kanji dawet sih. ngawur ae iki ngono coto pete. nek ngono cocok karo batinku cak bas jare marung rek la iya aku men tak enggo tak rani tukang ngelas iki titik pandi ngawur ae iku dodol coto wae masa gak ero coto delono butune la sing ireng titik titik iku anu iku ku sing ireng kok gagak ngerti ya heh oh. sing ireng kok coto gagak Jalan kurang-kurang nama gini, Oh, iya, iya. termasuk modern niki 82 iku apa cucu pitik ana cucu kakak ya ono. Oh iya. Zaman-zaman maju. Eh. Oh kakak ya manuk padha ae. Sing tuwilik manuk cipet iku rasane yo. Ya? Ki nyucuk melengmu. manuk cipet lho. Ngawur ae kok niku. Gak cocok nang keadaan kon niku war. Kon niku mangan tak ya apa kan Sembarang nek peno welas ya gak ono mangan. Lho kok welas-welas ya sih? Enggak duit kan? Mangan-mangan cek enteng kan iki loh. lho. Iya, iya. Urusan mangan gampang. Ah terus? yang iki ya durung ono wong Iya iya, terus ayo ya omong omong Nek jane aku lek dikongkon aku penuh aja nang aja sing di mana? Lho gak ngono. Adik <laughs> adik sing di Penuh Peno nek nyeluk bojoku lak dik ta. Oh, bojomu ta? Iya. Oh iya, terus siapa? Aku orang dina lak kena musibah urusan tandur kula tangan wereng. Wah, iya, iya iya terus terus. Nah, terus aku noleh manis gak ono sing tak toleh, Iya. Ya cempe itu tak gawa tak. Lho nek dalan. Apa? Dadak semper gak gak iso mlaku. Lha iki semper ta sempre? Gak ngono semper. Oh, semper. Tak pekso, tak pekso tenan Bang, kok tak gebuki mati. Mati ya, kepetuk tolo. Oh, ya kan tolo, iya ya. Iya ya, dijoli babon. Terus ya, wah aku seneng batinku. Iya. Wedhus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedhus cuman meninggal meninggal dunia. Nah, mati. Aku gak nyekel duit. Iya ya. Eh, terus tak cemot kene babon iya, karo iya, iya, iya, iya. Terus, terus nang budal pasar. Iya. Safari. Iya kanca dhewe. Umumnya iya. lak kulak kucing. Iya iya. Terus lak 18 mati 16 kari loro. Nah terus? Lah itu mang terus. Enggak apa-apa kan babon yo. Iya. Tak dolani kucingku. Hmm. Eh. Lho piro? Lho saiki wong tani nak mbutuhno kucing kanggo grebek tikus. Hmm. Iki kucing sitok kon dol sitok kayu 5000. Oh, jangan. Nek kok rusuk 10000 batinku, gak 5000. 3000-an ae. Wis sabar. Kan urupno ya, tak idelno. Loh, loh, loh, kan biar apa, Pak? Cek goblok, kayak e kan itu. Apa? Wah, wah, wis berat, Pak, kan itu, Pak. Berat, ya. Wis, wis. Antara ini sangat batu, udah ini, kan. Termasuk arek mentrek, arek strip ya, kan itu. Masa gak ngurungok no awalan akhir. bojomu ngomong barek kon butuh duit kon dodol wedhus wedhus kon petik Petik pitik diurupi kucing iki lho ya apa eh kucing lho ya apa kucing lho ya apa karepno ya apa mulih jejeri bojomu kon wong gak tau mring-mring gak tau mring-mring sak sabar sabarane wong Ru cacing sih cacing ngincak ana bergerak bela diri apa maneh bojomu butuh duit Ya apa kan iku? Enggak tahu. Nek perlu diusir kon muring-muring bojomu. Enggak tahu, bojoku ngono sabar. Temenan? Lho lho lho. Temenan sabar? Sabar. Ayo toton bare aku nek sabar. Ayo totone apa saiki? Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring, iya. Dhek bisa ketemu peken. Temen Tapi kosok bali ne. Iya. Nek teko mangko bojomu muring-muring totone apa? Lho, wedhus kari sitok ya omah peken. Temenan? Heeh. Tapi engko nek teko mamu kon aja melok ngomong, aku sing ngomong. Gak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. wis, Ayo. ayo. ayo. Ayo, Bang. Ayo. Iya. Cek. Oh, Cak Bas, Mang, Iya, iya. iya. Aku bojomu. Ana gaene ta? Iya, cuma aku cocok ngomong. Apa tah temen nek ngongkon kon ngongkon bojomu dodol wedhus? Iya, jenen tak kongkon. Tapi ngene critane, Kas. Wedhus iku mang diurupi Kartoro petik. Terus? Lho, baru jadi PT iki mah lho. Kepedo satari diurupi kucing. Terus yo apa rasane atimu, Kas? Eh? Dadi wedhus diurupi petik. Ha. PT sampe diurupi kucing. Iya, terus yo apa kan dikak muring-muring kan? Walah, ya apa. Ha, walah, iki muring-muring. <laughs> Ale wedhus aku. Lah iya wong wedhus sampe dijoli kucing. Hmm, mulai merintis. Ya apa cak sampean iki cak, cak. Iya ya. Tapi apa maneh mbok menawa panjene wis wis teko apa sih e bojoku cak bas ya wis babas sakno cak sampean ya apa. Lho kok gak ngomong ring cak? Enggak sakno. Gak ngomong kan. Sakno cak bas. Hancur hatiku. Aduh berat Ya muring-muring tegak. Ya apa ya war? Ya apa? Muring-muring tegak. Kusup gak muring-muring ya, Pak. iya. Loh, saiki duwe endi? Nek ngene berarti aku kalah. Hmm, plon mplok-mplok. Mplok-mplok wis. Wis duwe 50 yo. Lekel-lekel wis. Kok blae. Lah wong mandi ucap penuh dhewe hari ini. Ya apa sih kaitane iki, Mas? Wis gampang. Nek pancen kon kepingin merui sejarah persoalan iki, Ayo nek ndero omahku tak critani urusan dhuwit 50.000 iki. Lah karep sampean ya apa? Ya wong pompong nek dhuwit 50.000 ayo ndelok restoran sing gedhe mangan rek sing enak-enak. Hmm, iya mari mangan tak beberno sejarahe masalah dhuwit 50.000 iki. Ayo wis. Ayo.